Irurogoita mabost urtetik gorako euneko berrogoia bakarrik bizi da eta emazteak dira bereziki bakarrik bizi direnak. Gainera, ondoko bost urteetan, irurogoita mabost urtez goitikoen kopurua bikoiztuko dela adierazi du Claude Olive angeluko auzapezak. On nous annonce d'ici 2020 le doublement des personnes euh, de plus de 75 ans dans la commune, donc c'est très important. Ces personnes souvent isolées, souvent ce sont des femmes. Et donc la seule personne qui les visite euh, au cours erosketak egiteko edo ilerrira bisitan joaiteko edo medikura joaiteko zerbitzu hori erabil dezakete. Telefono batera deituz astean hiru aldiz parada dute auto bat beren bila etortzeko. Colette Muesca elkartasunaz eta ekimen sozialetaz arduratzen den asuanta. Ce service euh, à mobilité pour le transport individuel, ça sera pour les personnes qui voudront aller dans les cimetières, euh, pour des rendez-vous médicaux qui sont sur Bayonne et Biarritz, parce que c'est des personnes qui en fait, euh, la plupart d'entre eux ne voient que leur aide à domicile au quotidien ou plusieurs par, par semaine. Aurten bat dutela zerbitzua aurre ikusten du herriko etxeak.